mementura ora inopampi. Ba, nahiz eta euria da, ipatzen gehienik egun guzian egun, biak ere funtsean, temperatura gorenak amabi gado tarretan dira, ipaga izeak azkarki noizten kau, fatzen alko duela, ono da.